Lucos di Aten he autus gauro theis cae leon. Lucos PLANOMENOS omenos potene reemois topois. Clinontos eede pros dusin huperionos. Dolichen he autu ten scian idon efe. Leon tego dedoicate licutos on, πλέθρου τεκόν το μέκος ουθερόν απλός πάντων δουνάστες ατρόν γενιέσομαι. Λούκον δε γαουροθέντα καρτέρος λέων ελόν κατεέσθηχο δε εμπόεσε μετανοόν. Οι εζείς εμήν πεμάτων